50 languages. 90 90ประโยคคำสั่งสอง i m p e r a t i v o 2โกนหนวด afaitat ไปอาบน้ำ rentat หวีผม Pentinat โทรมานะ Truca Truquim เริ่มได้แล้ว Comença Comenci หยุดเถอะ Para Pari ช่างมัน Deixa-ho Deixi-ho พูดมันออกมา Diga-s'ho. Digui-ho. ซื้อมันมา Compra-ho. Compri-ho. อย่าหลอกลวงเด็ดขาด No siguis mai deshonest.